Judo laiškas. Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, Jokūbo brolis, Dieve tėve numylėtiems ir Jėzui Kristui išsaugotiems pašauktiesiems. Tebūnie jums gausiai duota gailestingumo, ramybės ir meilės. Mylimieji, aš labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išganimą Ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad kovotumėte už tikėjimą vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems. Mat, vokčiomis įsiskverbė tarp jūsų žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks kaltinimas. Jie bedieviai. Nes mūsų dievų malonė iškreipia į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį valdovą ir viešpatį Jėzų Kristų aš norėčiau jums priminti, nors jūs jau viską žinote, kad viešpats pirmiau išgelbėjęs tautą iš Egipto, paskui pražudė netikinčius. Taip pat ir tuos angelus, kurie nesilaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę. Jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui. Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusiekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžių, kentėdami amžinos ugnies bausmes. Taip ir šitie, apsvaigę suteršę kūną, niekina viešpatystę, pikdžodžiauja šlovingiesiems. Kai arkangelas Mykolas besiginčydamas su velniu varžėsi dėl Mozės kūno, Jis neišdryso mesti pikžodiško pasmerkimo, bet pasakė, te sudraudžia tave viešpats. Šitie šmeižia, ko neišmano, o ką prigimtimi pažįsta, kaip neprotingi gyvuliai nuo to žlugs. Vargas jiems. Jie pasuko kaino keliu. Parsidavė Balamo paklydimui, pražudė save korės prieštaravimu. Jie maišosi jūsų meilės pokyliuose, nesidrovėdami savo purvo ir tunka. Jie lyg bevandeniai debesys, vaikomi vėjų. Tartum bevaisiai medžiai rudini, du kartus mirę ir išrauti. Jie lyg šėlstančios jūros bangos, putojančios savo begėdyste, lyg žvaigždės klajoklis, kurioms per amžius skirta juodžiausia tamsybė. Apie juos pranašavo septintasis nuo Adomo žmogus Henochas. Štai atėjo viešpats su milijardais savo šventųjų, įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedievių už visus bedieviškus darbus, už visus piktus žodžius, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai. Jie visada niursga nepatenkinti savo dalę, gyvena geismais Jų lūpos kalba puikybės žodžius. Jie pataikauja žmonėms dėl pelno. O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie iš anksto buvo paskelbti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų. Jie yra sakę, paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie kelia susiskaldimą, jūs liniai dvasios neturintys žmonės. Bet jūs, mylimieji, statykite save ant savo švenčiausiojo tikėjimo. Melskite šventojoje dvasioje. Išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Vienus, kurie abejoja, mėginkite įtikinti. Kitus gelbėkite traukdami iš ugnies Vėl kitų pasigailėkite su baime, bodėdamiesi net jų kūnų suteršto drabužio. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteptus ir džiaugsmingus, vieninteliam Dievui, mūsų gelbėtojui, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tebūna šlovė, didybė, valdžia ir galybė prieš visus amžius ir dabar, ir visais amžių amžiais amen